Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ya Rasulullah. Ya Habib Allah. Anta sahibu Raudoh, Anta babullah Anta sahibul quran Anta sayyidul anam Anta sahibul wasilah Anta sahibu syafa'ah Liridho illah Bishafa'ati rasulillah Biniatin solehah Biwasilati nabiyika wa rasulika Habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته من الأنبياء والمرسلين خصوصا نبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام نبي الله داود نبي الله خضر نبي إبراهيم نبي إسماعيل نبي نوح نبي يحيى نبي إلياس نبي سلaiman jami'il anbiya wal mursalin khususan malaikatil mukarrabin Jibril Mikail Izrail Israfil kiramang katibin alaihi wassalam Sallah khadrati ruhi kanjeng sultanil aulia kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an Sallah khadrati ruhi ashabi nabi kullihim khususan khulafa'i rasidin khususan Nabi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum Sunlah Khadrati Ruhi Aulia Il Kutub Syahdur Rahman Sabdul Karim Sabdul Aziz Sabdul Jalil Allahu Anhum Sunlah Khadrati Ruhi Aulia Il Karomen Bimakbaratil bagai Wal Ma'la Sunlah Khadrati Ruhi Syuhada Ukut Khususan Sahabat Hamzah Sunlah Khadrati Ruhi Aimatil Arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki rahimallahu anhum. Sanlah khadratil qima masyaikhi Qadiriyah wa naqsabandiyah wa jami'i turukil mu'tabarah jami'il awliya atil jawiyah alladhi balagutin fi Indonesia awal sunan ngambal raden rahmatullah saya magribi sunan giri sunan derajat sunan maulana maktum ibrahim sunan bonang sunan muryo sunan kudu sunan kalijogo raden said kanjeng sultan patah sunan gunung jati jami'il awliya wali wali wedung korea bungo Ali kubur sahibul haja Bapak Abdul Kogar khususon Simbah Haji Kondi Ali kuburina hadil jamaah Ambain ambaikum wa umahdina wa umahdikum wa jadina jadikum wa ahlina wa alikum wa li muallimina wa li muallimikum wa masyaihina wa masyaihikum khususan murabbirukina wa syaihi simbah yai maksum Ahmudi bin Ahmad Yasir Al-Karawi Baitullah riba'i baitullah zani masallikul ladhi Ali kubur muslimin muslimat Latu adib ila yaumil kiamat Ghafarallahu dunubahum Wa satarallahu yubahum Wa yu'li darajatin bil jannah Biniatin solehah birul walidin Hasil makosidi sahibul hajah hasil makosidana hadihil jamaah fi makosidi dini wa dunia wal akhirah bi barakati siri lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده على جميع نعمه الذي أنزل علينا bifadlihil karim wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in amma ba'd faya aywal hadirun rahimakumullah Al-Qurama Al-Aiza Al-Ajila Umana Rasul Warasatul Ambiya Dateng poro sepuh bini sepuh haji sepuh kasepuhan gak ngerawuh sedaya para pengasuh pondok masjid musala majelis taklim rinten kelawan ratri gulawentah santri lumantar kitab suci saestu para kiai bungo ingkang rawuh wonten majelis menika panjenengan dika lebda ing sabda tama kebak ing ular waskita ilmu kadya segoro rawuh namung paring berkah panjenengan datangi undanganipun Pak Abdul Sakal sakaluwarga kirim donga wong tuwa lumeber sedaya ingkang rawuh menika muga-muga paring ana bejo mulya panjang umur panjang yuswa amin Allahumma saestu sak kiai bunga ingkang boten kula absen boten wonten wekdal jagung pitepangan tenan telat kathahipun ayan nika wau kula sak rombongan sak keluargi Gus-gus keluarga kula Gus Bat Gus Lati pajeng mampir ngene sederek kula kanca kula sak kamar niki Kang Ustad Taslim nika mau tamu-tamu dodolan ning rono kemu golek-golek apa-apa nek ana ngono ya mau salira mobil niki wau karena enten acara ten gen kula dados rajin ngapunten niki wae iki aku ana acara saiki melu lah niki wae do melu ten mriku mboten eman kursi Pak Kohar niki wae tak kon golek mangan dewi-dewi mriku wae niki mangke iki taslim mangke kae niku kanca-kanca diatasi dateng sedaya para pejabat petinggi desa Mbongo Pak Lurah sedaya ingkang kaparingan derajat pangkat monggo ngejak datang umat nuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma intin pangestu beber ilmu niki dalu muga-muga pangkat panjenengan diko dados sarana pangapura besok dadi pangkating swarga Allahumma Bapak Abdul Kohar ingkang pamangku karso senaosun jenengan sowan ora ketemu pulau pancen angel golek Joko Goro Goro jenengan Pak Abdul Kohar wah aku sih marem ngene ya Allah Gusti muanter ngene muga-muga sehat waras ora mung jagung ning donya besok ketemu nang swarga dateng para jamaah ingkang somo lenggah Mun bentino turu apa ora kesel, bentino gelita apa ora pegel, yo sekali-sekali lek rada wengi. Ning kipasmu kok ora sepolah ngene iki piye. Nek rene rene wae. Kipas sing ora sing elek neh apa ora ana yang kan kowe. Wong baguse kaya ngene kipas kok bosok kaya ngene iki. Syukur kowe. Ndang kiai kondang kok kipase awake karuan. Wis kadung ngececeng ngececeng rono. Mun wong jagong opo ngajine ngomahe dhewe kok nggih mboten. Bendina kono iki sesuk ten Ponorogo, Bengkulu, Palembang, tekan Taiwan, Hongkong, Korea sekali-sekali ngaji ning desane. wong ngene kene lah ora masalah kok. Sing penting ana pitinge tepak kok. <laughs> Iki cangkengke nek urung kober mengke ya. <laughs> Alhamdulillah wa syukrulillah kesehatan kesempatan wala warung nek kebak ning kene iki mau. Aku ora lagi ombenan kok semene akeh la ilaha illallah. Ya Allah Gusti ya warna-warna komplit itu umbe kabeh mencret ya ini iki Jos tenan Pak Kohar iki. Aku orang lagi mau iki mau ombenan kok ini akeh iki warung apa-apa. Wis. Mengke nek pun tak japani mengke di royok rame-rame ben cepet do ngaji ya Allahumma. Bon. Niki kula panjenengan dika haul Sangat tembung la haula wala quwata illa billahil aliyil ora ana reka daya ora ana pikuwatan menungsa ngarca padha ngimpi sawetara suwene mung kedheping netra ije suwe akhirat sak lami-lamiyo donya ilmuul manan donya ngimpine wong turu ana sing ngimpi dadi lurah leren peji dadi tukang miang iki <laughs> kursi kok ya ora iso muter to ya iyalah Ora tau ndelok kaset sampean makan kohar kok. Nyilah gune lurahe kene iso muter akeh kene yo pengen rondase kiyaine kok. Aku iki suwengi apa ora pegel kaya kipase ra iso Kipas bosok kok ora iso muter iki punya to. Ngaji nek ning omahe dhewe kok ora kerajian blas aku ancenan kok. Ombe namu tok semene akeh. Menggo orene teblok goblok. Iki sumuke ra karuan kok al ilmul al ilmu hilmul manam dunya menika ngimpine wong turu ya Allah Gusti lah mungkin ini ya pengen rokok yuk madhep rene ta Pak iki kaya ora percaya iki Joko Goro-goro tenan asli Joko Goro-goro yuk lah kok ora wayangi ngirit yuk iki ati karep bondo cupet dul kohar dak duwe duit Kok ora wayangi iki palsu atae asli yo asli. <laughs> Kipase sing palsu. Lah adalah Dhuwur aja ngisor nyilak kene bodoh aku. <laughs> Nggih matur nuwun. Oh, adalah dalah. Betot dhuwure Kang. Kencerke bose ini, Lah adalah Oh, muga-muga do kaji Allahumma. Bet iki dibetot dhuwure kencerke siji wae. Nah, dan Hmm, kok jenenge kok. Padha ae. Ancen kene bosok kabeh ancenan kok. Pon mboten napa-napa pokoke sapa ning jagong ning kene lah kok nggih. Wong winginane ngantenan kula niku ten pundi luar kota mboten saged nderekke. piye piye sabar sabar santai coy <laughs> ya Allah likulli syai'in sikalun Niki monggo alon-alon, pelan-pelan kula panjenengan lek jagongan kun indallah khairon nas. Ayo dadi yo Gusti Allah kula panjenengan menika api e menungso. berusaha kados pundi Gusti Allah menika ridho jenengan tengok-tengok linggih ngeten iki gelem mendeleng iki yai ngantek lebar didongani malaikat do dugi kabeh disoting sing dugi mriki insyaallah laras entuk tombo mari sing diutang ya iso nglunasi muga-muga sing utangi wonge lali ora nyarutang to niki monggo ya Allah kurang nopo Piro-piro kenikmatan ingkang kula penjenengan tompo Awit melek moto ngantek mapan Gelitak ngeremno moto Nopo sing diring kula penjenengan rasakno Nopo diwenehno sembarang omah griya garwa putra Pirang-pirang sing diwenehno Ning katah iki dino menungso ingkang dosa milir wong lali syukur mring Gusti Maha Kawasa kuwajiban ora ditindakno alesane ana ana nek wis kadung miyang lali sembahyang. mangkate sadurunge asar magrib ning gone lautan isak yu ning kono subuh tekan kene kawanan sembayange terus piye kan niki monggo padahal pirang-pirang wong sing ahli sembayang uripe bakal tenang rizki yo gampang kredit iso nyauru nomor siji goleki Allah iya kana butuh wa iya karena. nek wis nikmat diwenehno awake dhewe nampa krasa kok lirwa wajiban ora nindakno nikmat niku dipindah dikekno wong liya diijoli dadi musibah bencana awak do lara iki merga napa gawe ngelikno nek awake dhewe iki menungsa menus-menus sing kakean rumakno wong donga kun indar nafsi saronas Dadi mungguh awakmu dhewe wong sing paling elek-eleke menungsa. Paling elek-eleke menungsa. Saandapi sedayanipun makhluk senajan to sedekahmu kaya gunung umpama kenongo nambahi segoro lir kadya pintermu sundul langit iso mabur ngambah dirgantara ampuh iso nyigar angin umpama aja adigang adiku ngadi guna aja do rumangsa bisa ning bisu rumang ora usah golek eleke wong liya awake pun basa kakean dosa ana wong dihormati diajeni menungso liya iki rahmati Allah mergo nutupi Allah celah umpama Gusti Allah kok buka elek kula jenengan pun bosok sedaya astagfirullah lah wong saiki senengane ngafirno mbitahno ngelek-ngelek wong liya Anganane nek jenggo dawa ki mesti swarga, praturung mesti ya. Kun indanas rajulan minanas. Kowe dadi ya liya, sebagian wong saking menungso ateges menungsa liya iso ngrasakno apa ingkang kula panjenengan tandur kanggo wong liya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saapi-apike menungsa, menungso sing iso kawih manfaat karo manungsa liya. Amin Allahumma. Mila pelan-pelan diangen-angen dino saben dino diputer boten krasa ganti dino ganti wulan ganti tahun ganti tahun tambah umur tambah umur tambah cedhak ngalam kubur ora ana reka daya ora ana pikiwatan menungsa kejaba Gusti Maha Kawasa haul la haula wala quwata illa billahil aliyil likulli syai'in sikalun leres kok mriki kersane mubeng kabeh nah ning gone laut nek panas kok piye mungkin engko nek pengen suwe ya kipasi sing akeh <laughs> ngono kae bon muga-muga berkah nggih niki monggo sareng-sareng likulli syai'in sikalun wa sikalul qalbi dzikrullahi taala segala sesuatu perkara niku onten alat sing gawe ku ngumbah ceni Merga napa ora ana suwijining perkara sing resik terus tanpa reget tanpa kotoran iku mboten enten kadang suwijining dina iki perkara kena reget kena kotoran nggih napa mboten Sami ora ana tanpa kotoran Omah kotor iso resik alate jenenge sapu omah gendeng disaponi abot enteng ya pakaian baju kelambi leres di melebok no mesin cuci dikumbah dicuci rese iku kelambi ring sodaya alat sing ngumbah warna-warna mobil kotor busan sorum semprot sampolin kenceling niku sing kotor perkara alat sing kaya ngumbah warna-warna sabune kathah mereke kathah iki lek perkara sing kotor lah sak menika napa no alat sing gawe ngubah ati kula panjenengan la tadkhulul malaikata baitan biha al kalbu omah niki ra bakal dileboni malaikat nek omah iki tasih ana asune kibriya sombong gumedhe kumetak kementus kemaki keminter kemuci sok suci iki dikumbah nganggi nopo gak ana liya sing iso gawe ngumbah zikrullah kejaba dzikir nang pon Gusti la ilaha il alhamdulillah astagfirullah innalillahi wa inna ilaihi raji mula apa meneh kula jenengan saya tuwa nganggone dandang gulo dandang tobato dandang golek ana dandang ceguro masjid musala lebonana sak njero kubur mbok ceguri nganggone dandang gulo saya tuwa rambut putih wayahe mulih untu ompong wayahe ngerong pipi saya kisut cedak bolongan siut mung kari entut kok isih seneng kaya sinom parijata iki bocah-bocah ijin nom ijin doroso seminggu ping papat menawa kira-kira ijin do isa lah sampeyan wis tuwa patang minggu sepisan wis ora isa oh ya yauye puye mbah Napa sing badhe kula goleki? Donya utang tangga iso ora iso mangan jaluk kanca kena. Akhirat kurang sangu arep njaluk sapa? Contone Mbak Kaji Kondi. Kuwi ditakoki kowe Kondi. Lho nggih ditakoki yo. Aku teko donya lah sangumu apa? Sirama menyak Si Rama niku aji Rama niku adusa resi ana awakmu sangka najis sangka kotoran. Kadas cilik nganggone wudu, Kadas gedhe jinabat adus, resik ana batinmu al-islamun nabipun. Agama Islam kuwi resik suci, patananda pundi Bungkum bungkumban awakmu, lahir lan batinmu sirama. Ayo nek wis adus menyang Solo mangkat ning masjid musala salat. tok mung oleh-olehe payung ya mung salat sembahyang di kondi sing mbok gawe sawang pangeran sawahmu gak digowo tambakmu dadi berok bojomu digenteni tangga anake dadi lolo sing mbok gawa apa salat sembahyang gawe payung ning ora-ora mak jentik nek wis Allahu Akbar niku wis jentit aja polah aja obah-obah nek wis jentit kok isih polah-polah obah-obah medeni nek wis Allahu Akbar empun kuwi mati sak jroning urip ora kena polah ora kena obah Allahu Akbar Mpun. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim maliki yaumiddin Asalamualaikum. Waalaikumsalam Iya karena butuh iya karena Ah, wis jentik kok iso njawab salam barang. Nek wis jentik ora kena pola, ora kena obah-obah. Nek obah-obah medeni mula madrasah ana ilmu syariah, salat sembahyang nek wis Allahu Akbar masuk ning gone salat sembahyang kok pola opolah ping telu batal ora sah. Lho niku lho. Mulane ning kono Kanjeng Sunan Kalijaga nek wis jentit aja polah aja obah-obah nek obah-obah medeni bocah en urip goleko. Dene nek wis asalamualaikum warahmatullahi. Asalamualaikum warahmatullahi sing ora entuk miyang sapa. Sing ora entuk nyundrik golek melot kilo sapa. Golek dhuwit sing akeh. Monggo golek dhuwit sing doko, nikmati digawa. napa sakit ya iso tanpa duit apa ana umroh nganggo duit haji nganggo duit pengajian ngene iki yo nganggo duit wong iki yo sonsone dekene dhewe yo digawa-gawa rene dhewe yo dionek-onekke dhewe engko nek lebar yo gawa mulih dhewe yo njaluk duit lho nggih napa mboten ora ana sing tanpa duit dene nek urip golek duit sing dokoh golek duit sing akeh Neng gawe sangu akhirat. Wong nek golek akhirat dunya ora bakal larat. Allahumma. Allahumma. Mula niki monggo pelan-pelan diatur kula jenengan ya Allah. An-Nabi, An-Nabi sallu alaihi salawat, shalawatullah alaihi. Iki ketek iso apa ora cah iki ta iki? An-Nabi An-Nabi sallu alaik Salawat Salawatullah alaik Oh ya na Oh ya na sering ora pas kok oh, iki. Kowe domo sithik kok iki ngawur kowe iki lho. Aja nganti keliru. Oh pemanasan kok pemanasan sik kok. Engko urung panas, engko pokoke iki tak domke kowe beres kowe le. Ayo salah ora dipateni lanjut terus pokoke. Keliru gejrenge iki mau kok tak enteni kok ora pas, ora masalah. <laughs> Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sing kompak baleni sing gampang tak goleki lagu sing gampang rodate barang kowe gawe udut-udut kabeh kok meneng ae lho. Golek ki sing gampang. Padha elinga dulur sedaya den nindakno perintahe agama. Solawat kabeh kersane wong sing maca solawat awake sehat. Asam urat minggat, darah tinggi mari. Allahumma Foto elingo tulur sedaya dan minta nomprin tae agama Foto elingo tulur sedaya ya Rabbi Asya أقبلت يا جيرة الألمان هدي والكرم هدي والكرم Lagi vokal endi? Ono kiai kok ngrangkep vokal edian apa? Bocah kok saiki iki 100.000 kok meneng iki lho. Iki mbut gawe kok karepe dhewe iki lho. Aku mbiyen yang ngenek sik ngono kuwi biyen-biyene asale. gue iso dadi tukang yang saling kena saya ngono kompak ngono loh. Wong sing maca selawat niku ikhlas ora ikhlas, salah keliru dawa cendak tabe ta Iki ngibadah tanpa hisab, langsung entuk ganjaran. Allahumma Mula niki nek ana selawat niku gondo wangi minyak misik sing digondo wangi dening para malaikat. Dadi nek ana selawat niku malaikat medun goleki wong sing maca selawat niku disoting kabeh niki sing entuk snack loro sapa Nanti sarungan ngempit ini ketok akan amorah wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم sing muni Allah muga-muga iso lunga kaji sampeyan ora muni yakin lambemu ora bah kok Lho kancane Allah kok iso ngomah to nah, nah, ya Allah. Yo kasmirah parmi siti kok menteleng tok. Kiai kok bagus iki kaya ngono ta ya. Pret aku kena Allah. Sallallahu Muhammad. Baleni yang dengan dengan kencer mata, sampean menteleng aku kesel ora krasa kowe kok. Sing ora muni muga-muga untune lara. Ben ketok rame Quran diwaca malaikat datang rezeki gampang kabeh do berkah Allahumma. Alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dalamu anfusahum fastaghfaru li dzunubi ora maidun per diamuk kowe kan kok alladzina idza fa'alu ngatek boten apa nggih ibu ngatek seneng Bu nek boten ngatek boten seneng ha iku ora iso mubeng kursi kok tak mau ngene kan malah gampang mubeng Allah alladzina idza fa'alu wong-wong akeh nalika padha nglakoni fahisatan kejembrat kemaksiatan iki zaman tua timbuling goro-goro jari zaman akhir jari zaman akhir zaman edan jari zaman edan sing ora edan ora keduman kemaksiatan kemongkaran kejahatan perzinaan berkembang pesat terang-terangan Saiki ora joko ora perawan, tuwek ora ketinggalan. Sandal teklek ning krikilan, tuwek-tuwek yo ya isih SMS-an. Lho, nggih napa Gusti? Ya Allah Gusti. <laughs> Wes sangger resmune entuk ojekan untuk dawet payu ya status kok piye jajal. Tobat, tobat coy. <laughs> Iki cah saiki niku kemaksiatan wis edeng-edengan mula ana pangandika lam tadharil fahisatu fi qaumin hatta yuqlinu ila fasha fihim at-taun wal auja pagebluk mayang penyakit angel tombo mergo donya wis kebak dosa kemaksiatan wis edeng-edengan mula rego-rego dadi larang larang sandang pangan iki angel udan nek perawan-perawan doedan demak kota wali wedung kota santri desa kang metu saiki Kuala pinggir jalan demak wis ana karo kenan ketop-ketop padang tulisan jero nendang dutan ngombini oplosan ndoyong gondelan perawan mlebu kamar tarik dhuwur lawang 300.000 Pelek ireng lho 50.000 kok, Pak. Lho kok pengalaman mentok ya ini jarene. Mula kaya ngeten iki lho. Penyakit sakniki niku aneh-aneh. Ora kaya biyen. niki niku penyakit warna-warna. Sing sugih, stroke, sing kere, stres. Kira-kira milih ndi sampean? Rumiyin Zaman cilik enom-nomane Mbah Kondi, zaman biyen cara kiai sepuh, kiai salah, para wali. Ya Allah, jahiliyah asli, bener, wonge gendeng-gendeng, tapi gendenge gendeng asli, malah luwih gampang dikandani. Dingendikane kiai langsung dilakoni, ora ketang rapati cethole muni. Ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum kok iso ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu lu ngono kok ya mandi nggih napa mboten wong pring dilicipi sama tuh bedile kok ampun ampun mandi padahal macane ra cetok kok ya iso mandi mergo napa do tak nganut karo kiai la wong jahiliyah saiki jahiliyah modern sama tembung bahasa Arab mudirun nek diwaca wakop mudireng artine peteng butek ngeres pokro glibet wong sak niki niku nek dikandani kiai. Nek pengajian ya rame ngantek dua terope. Mujur merana kebak tanggule ra ketang bacin sisa peceren rasane. Nantek muncak idune kiai niki lebar pengajian ya ora ana buktine wis wis wis bablas. Wong saiki nek maca Quran cetok ora pati mandi donga, ora percaya karo kiai tahlilan dikir bid'ah. Wong maca majalah, maca terjemah, kiai-kiai salah, kiai sepuh, kiai alim guru mursid dianggep bid'ah. La ilaha illallah. Jani wonge pinter, kursi digolekno sing apik cah iki. Wong nek pinter yo ngene iki lho tak kandhani. Pak Sidul koher, <laughs> Ngene ya cacat yai cacat. Iki biji kola dalah. Ditas <laughs> ditas sik to. <laughs> Ya Allah Gusti. Lah nggih cetot ayo Kasmira. Lah kok yo ngene kok yo ora pengalaman belas kok. Matur nuwun muga-muga kaji Allahumma. Bon, kembali ke lab. Ojo dibuka kabeh ndak Oke kena donga, donga. Ya ya wis wis wis. Heeh wis wis ngono wae. Engko beres tenan, sabar coy. <laughs> Tetep urusane kowe iki mengko coy. Bon, sampun sampun kowe sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman rumiyin niku wonge gendeng tapi gendeng asli. Lah gendeng saiki. Jane ngono ya wonge ya ngerti, ning durang lakoni. jane wonge ya do pinter ning do ora bener jane wonge ya ahli ilmu ning kelakuane kaya ah, assalamualaikum wonge do edan kabeh saiki niku nggih mboten edan watu kabeh wong jamane wis jaman watu iki ora kok pamer kiyaine ora jamane jaman watu menungsane wis do atine atos kaya pengajian mong tanggapan ora nono perubahan masjid dibangun gede sakilak musala sae sing ngandeng speaker bantere bengok dipolke kiwa tengene ya isih do bosok kupinge tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan sakniki niku masyaallah akeh wong kokrul penyakit biyen gampang anak pirang-pirang sing rolas sing melu percat percet bayi gampang wong saiki eh, ngedel mah Nggih, Mbak Zen. Biyen anak lima walah ana sing mencret, ana sing masuk angin, sing ana sing watuk, ana sing pilek, plu kurepno kabeh kerok ilang gas. Waras. Plu biyen kerokan waras, plu saiki ana plu burung. Ngertos burung yo. Manuk yo. Lho kula maca ten koran kok yu gara-gara keracunan iwak manuk yu. Lah kok iso mlenting resok kempes tak jerung sangang kok yuk manuk manuk manuk niku deman-iman mergo mlenuk yuk kuwi ditutupi anake titipno kiai ben dadi santri ngono lho yo maksudku mi parmi sukini barang kuwi krungu ora kupingmu iki wong prawan saiki do edan kok katokan kelawalah ya Allah sesekaos ngantek meletek Jagat iki mbok nganggo iki didelok iki nomor pira wae adine ora ngecangking dinggo. Seseke ra karuang sing lanang motor fashion jentet mburi. Wah, bonceng jengking. Mburi ketok SMS. Silit meletek sithik. Lah wong kiai kowe ngewel menah kowe tok. Didi. Lho nyun sewu. Ibu ana iwak te ora tutupan, kucing merah kok ora mangan. Kuwi kucinge goblok. Iya apa ora, Pak? Lho, rungokno yo ya kucinge muni nggih kowe krungu remuk donya iki dina Pak. HIV nyerang sak donya, virus e niku jenenge AIDS. Mematikan AIDS niku AIDS, aki anune i itu digunakan eh, sembarangan, anune itu digunakan sembarangan. Mula penyakit angel tombo mergo donya wis kebak dosa. Angkalamu alpusalam Wedung ani ngoyo karo awakmu dewe Bar ngombe model Sprite, Coca-Cola Apa milih apa no komplit jeruk Orang ngantuk jahe biar segera wae Susu tambah lemu kopi Mengkonek roda Orang cocok Congyang whisky brandy Campur banyu aki Tiga glok dadi siji Apa orang li to didi ora mesakno awakmu dhewe kok. remuk-remuk dhewe, bagus kaya ngene, ayu kaya ngene iki besok kira-kira diodel-odel singgat, digecek malaikat apa ora to dipikir. Salu ala Muhammad. La ilaha illallah, Kurangin napa to yu? Digawe makhluk sing paling mulya. silau ya iso selonjor ya iso lagi kursi ya iso selonjor ya iso mengkurap letin jengking melandang iso apa ada makhluk sing kaya menungso gua aja gede takluk karo menungsa, macan takluk karo menungsa, kutu walang toko gremet ngarso foto digawe kabeh nggo menungsa. Menungsa dibalik paling ayu paling bagus ngetri gitu ayu ayu bagus bagus cukul rambut menunggu orang cukul kabeh sawai Tukule gon gonan dadi lan apike. Sejal ngomong sak awake tukul rambut kabeh, malah kaya ketek to ya. Tukule nggon-gonan kene tukul kene ya ora. Kene tukul kene ya ora. Kene tukul kene ya ora. Kene tukul kene ya ora. Kene tukul kene ya ora. Kene tukul kene ya ora. Ana sing ora tau kena udan kena panas ki lho ketele ora karuan. Iki rambut ora ana sing ora ana gunane. Rambut dhuwur silah ki gawe apa? Nggo nutupi utek iku lho ben ora cuwer dledek kena panas sing srengenge. Lah iki dina. Akeh wong do brondol rambuté plenas entek profesor dokter entek kepanasan panas sing donya mung mikiring donya akhirat ora ngegiwa omahe 5 mobilé 9 Firlan ing kono-kono bocor ra mung siji wae lho kok mbak subur ronda-ronda. Akhire ora dipikirno besok akhire plong-aplong linggih ning neraka. Tak undu bilane. Ya Allah Gusti, jaman saiki kudu sing ati-ati. Bocu ing setan godhore nolan wangi. akeh wong lali nuruti karepe ati mosek oh, ta oh, semangat pokoke yai ora ngelingi besok bakal Mulane kita sedaya Wis keri tak imane kudu dijaga kudune sing waspada aja nganti digadekno ya Allah ya Tuhan hindari godaan Ya Rasulullah wassalamun alaihi akeh kok ora ana selane. Oleh ah, ngombe iki piye aku Aku tak golek kok ora ana selane iki piye. Kokok lho. Aku ati aku Ya Allah Gusti, tutu WCS e dhewe bolone dhewe kaya. Bon mboten napa-napa iki piye golek selang. Sing dawa kok adu-aduan ngono ya. Ibu, ayo tinggolek iki. <laughs> Kae iki ora kok golek selang arep ngunyah emang gak iso. Zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah ya karepmu ora karepmu. Wong kene sing selawatan sing nyanyi kene sing mangap-mangap, Pak. Tenang kok delok aku kalau sing nyanyi kalau sing ngene mangap-mangap ora karuan kok. Ya. Wangi kok yai wangi. <laughs> Zakarullah saiki dikir nang pun Gusti. Dikir zikrul maut eling pati. Nggih, mriki mriki mriki mriki. Ya Allah, nek disambung dawu teko kene ngerok. <laughs> Ya Allah. Kang Kohar, Kang Kohar. Wis kadung kene gorokan salit golek selang ora ana kokop ae. Zakarullah, monggo zikir nang ngarsanipun Gusti. Alhamdulillah. Mangkola alhamdulillah yuftahu abu sama. Sopo sing kulino ngucap hamdalah langite dibuka. Kowe njaluk apa? njaluk apa Gusti Allah ngersakaken donya napa kewala sedaya kuwasa mboten enten sing ora kuwasa namung setunggal tok Gusti Allah ingkang mboten kuwasa napa nulayani janjinipun Allah Kamangka nah, samun ngendika la ing syakartum la azidannakum. Sapa sing gelem syukur, uripi bakal makmur nganti besok ning alam kubur. Allahumma Mula monggo niki la ilaha illallah bendina nyerot ambekan dibayar ngangge dikir, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil senaosa dosa kaya banyu untuk untuke koyo kaya gunung umpomo, ijih gedhe pengapurane Gusti Maha Kawasa nek pancen tobat nyoto, orang balik di dosa-dosa sing kelewat kadaluwarsa angger ini gelem ngumbah nanti istighfar insya Allah wa mayaghfiru dzunuba ilallah Gusti Allah bakal lebur ngapura amin Allahumma ning sarati walam yusiru ala faalu ojo drurung-drurung wae aja mbok pol-polake saiki wagum ya lamun kowe wis ngerti bola bali dikandani kiai ayo dilebokke ning ati duren-duren roti-roti nggone kanggo garwara-wara ngekoli wong tuwa ngundang pengajian melu teko kupingmu buka metu kuping tengen tutupana kuping kiwa apa meneh kok kiyaine Joko Karepe napa goro gara niku golek ana ra rasa kopi jahe teko. Hmm. Kene-kene ya, Nduk. muka muga cepak nih ya, Nduk. Ya kristi Eh payu-payu payu-payu. Lho ditemek kiai kok piye. Eh awak kristi Sewengi ora iso turu cah Jaga gara-gara. Allahumma sholli ala Muhammad eh jajal. kau Kaya apa semene komplit kok jajal. Mbot, niku alon-alon Ibu nggih. Niki mau monggo dipikir kali angan-angan ya Allah Gusti. Khol niku lir kadya. Napa niku ana dawuh kaul arti artine tahun, jadi setahun sepisan niku ana dawuh Quran ngeten. Wa budullah niku wa budullah wa tusyriku bi syai'ah wabil walidaini ihsanah aja pisan-pisan nyekutokno nyembah perkara liya. Wasilah dukun wong tuwa kiai njaluk donga ora apa-apa. Ning nyuwun mring Gusti Maha Kawasa, aja ngantek nyenyadran percaya perkara-perkara sing dadi nyekutho Gusti Maha senajan dusa kaya banyu segoro anger ora musrik tetep di ngapura. Iki nomor siji nomor loro kowe syukur matur nuwuna. Iki alamate wong syukur mring Gusti Maha So, iso ma, nuwun karo menungso, urip ning arcapada ora lewat telo saking guwa garba lengeden kaya ngono ora bejo soroh nyawa kontrak sangang wulan 10 dina nggih apa mboten Mula ngantek Kanjeng Nabi ngendika wong telu sing ora bakal ketemu aku besok ning swarga. Siji aku lil waliden, nek ana anak wani karo wong tuwa, pintermu sundul langit sugihmu kaya ngopo. Urip wong tuamu ora mbok ajeni, ning kuburan ora mbok kirim patekah, mbok tanggilno mbok kirimi. Aja ketemu insun Kanjeng Nabi, nak unjuk bilangin loro ora gelem nglakoni sunat-sunatku. Dikir sunate Kanjeng Nabi qobla ba'diyah mah sembarang sunat-sunat pegah. Apa meneh kok muni selawat nomor 3 ne krungu asmane Kanjeng Nabi diwaca selawat kupinge krungu ora gelem jawab. Wong kok ora gelem maca selawat besok dina kiamat picek mboten weruh dedalan napa-napa ora bakal pinangi ke Kanjeng Nabi Muhammad na'udzubillamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wong kinek maca sholawat mboten badhe melarat donya akhirat. Niki siji aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Nyuwun sewu. Nggen kula niku ana wong dolan silaturahmi, tengik niku dolan nggen kula. Tengik niku maksud kula bajingan saking suwene. Nggih ngantek tengik kok. Maksiat napa ke mawon sampun nanti dilakoni sedaya. Lah bareng ngoten niku dolan nggen kula tengik niku pengin tobat. Kula ulangi syahadat, kula kandhan-kandhani, yai kula niku pun remuk kaya ngeten iki, enggal dina isine mau maksiat. Ajeng tobat napa ditampa, ditampa kan, ditampa Gusti Allah ngapura. Kula omongi akeh-akeh kula dawahi, nangis ra karuan. Sakniki pun sae sanget. Lah omong jagong niku wau. Omong-omonge omong nyletuk niku ki ambeke muni ngene, yai. Kulo niku donya ingkang kulo wedeni niku namung tiang kalih. Setunggal niku tiang sepah kulo wong tuwa kulo, nomor kalih niku kiai gurune kulo. Angger kulo niku pun pamitan kalih kiyaine kulo, kalih wong tuwa kulo, kulo maling selamat ya. Lho, niki tengek kok percaya dongane kiai, dongane wong tuwa. Lah nek kula jenengan wong waras normal, ali ibadah, ali zikir, kok ijeh wani karo wong tuwa? Ya Allah, bodho jak dolan ngene marang tuwa, Dik. Ngene mae. Mah ora urusan, makmu sangar. La ilaha illallah. Sing mbok pangan kuwi ndoke mara tuwa yu. Gelem ndoke kudu gelem sing ngendok. Nah. No. Ya Allah Gusti, duwe bojo niku hukume sunat, bekti wong tuwa hukume wajib. Lah iki akeh-akeh wong ngerti bojo kok lali karo wong tuwa. Wong tuwa dia nomor 02, nggih napa mboten? Niki nyun sewu niku sampan pikir sampan angen. Lek ngandut rong wulan wae wis mulai lekasan, wae lah bingungno wong pirang-pirang kok. Rujakane mbok setan ya kurang ana dondong pengen brengkowang. Goleke bengkowang jaluk nongko, barengin entuk nongko pengin duren, goleke duren jaluk pelem. Lah dalah iki ning jenengan iki lho. Ana pelem jaluk aspal iki bingung nongong. Lekasan bingung no patang wulan mulai obah nyawa kerenjut kerenjut cara wong Jawa kopat lepet ngapati duit ora duwe kelakon utang demi jabang bayi nyelamati nggih mboten Bu 6 bulan 8 5 bulan saya 6 bulan saya abot wetengan Hewan yang arep nguyuh mawon. Nggih napa mboten, Bu? Kula nggih ngoten kok, Bu. Wis 6 wulan, 7 wulan bayi mancal, mancal niku niku pengen roh dalan yo. Ngeten niku dhisik-isik wacana Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman wa Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah. Ketara tau ngaji sampean kok. Bisa melongo tok. Iku kaya ora tau rejo kok gara-gara. Diwacakno Quran, ruwoke wong lanang-lanang nek bojo meteng gedhe, kita suwe tak kandhani. Iki mulai mbok gawe kowe kuwi. Cah ora tau katokan sewengi-wengi. Iki engko nek wis mulai meteng, iki penting niku nek pengen anak saleh iki raketan bismillah carane gawe nek arep gawe maca bismillah ping selikur solawat ping patang puluh siji ah dikandani ya Asal esok yai aku ah, kan ger plak pluk plak pluk pak gawe anak orang gue bismillah bismillahan kok gede-gede wah dua tine rambutnya abang semiran wah kaya BMD bule monggal sih, dompet rano sini gayane ya dirantai sing nyalang sapa to lele aku Iki nek gawe nggo bismillah poran iki maca bismillah. Temenan iku. Iki 7 wulan 8 wulan dhisik-isik surat Yusuf, surat Maryam. 7 wulan iki abote wis ra karuan diwacana Quran dhisik-isik. Wong lanang rungokno iki ora kok banyoni. Bayi wis 7 wulan 8 wulan wis abote ra karuan dadi banyoni. Bayine nganti mancal-mancal. Sapa sing idone menah iki mau? diwacana surat Yusuf surat Maryam nggih napa mboten wolong wulan yu ya Allah sangang wulan uh, weteng saya gedhe abot ora karuang telek ning arep gak roh saking gedhe wetengan turu mlumah malah kaya gunung sekil-sekile ambekan mengkurep malah mengkurep turu mengkurep malah kaya timbangan turu miring kaya perahu ngelimpan ndodok ya malah kaya celengan macan kok lho ora percaya dikira-kira wong meteng di kon ndodok malah kaya celengan Iya ora ngandel yai mosok celengan bolongane ning ngisor. <laughs> Maksud kula kaya ngono lho rekasane dadi wong aja pisan-pisan wani karo wong. Lu temenan kok sangang wulan yo punjul 10 dina mulai mulai buka loro yo. Larane. Hawe <laughs> esuk nglarani mobat-mabit. Duhur urung babar jaban bayi jam loro urung metu. Dukun sunat malam besan ora mulai mulih sisan. Dukun bayi maksudullah. Dukun bayi digoleki ora ana ngantek magrib urung babaran. Ngantek isak dukun bayi nggak teko. Ayo nduk ari-ari lanang wedok gelem nduk. Ayo nduk ngeten nduk. Eh, ayo wis ketok rambute nduk. Rambutku dhewe. Saking dari kesuwen ora omong ate Ya Allah Gusti, lho ngene kalau dadi bocah kok mula kang kok gare sampean kirim donga wong tuwa ora bakal melarat duit jenengan bakal turah-turah barokah. Amin Allahumma. Saestu niku. Ana wong kok wani karo wong tuwa, wani karo kiai, telung perkara. Siji diangkat barokah nyambut gawe, loro diapusi wong wae, telu mati ranggo iman remuk ndase. Iki muhir nomor siji. Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa, apa nek karo wong wedok, Ibu? Muga-muga sehat panjang umur. Umpama mau ora ana wong wedok cepetno lawan bekakasmu, Kang. Temenan kaya ngene iki lho, Yu. Wong wedok gaweane sak tombok teko kari ngemplok jebengak, bengok. Nek bojomu nesu kempiten sing kenceng yo. <laughs> Kita iloni, kita iloni yo. Ibu, Engkaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat Dibanding ayah Kau mengandung, melahirkan, menyusui Abang lagunya yang ngono Mengandung, melahirkan, menyusui Masuknya kalau kena gila Oh susu ini kena <laughs> diprotes Ya ini saru. Wajib guju terus kayu. Ki pengajian kok remuk tenan iki kita. Ki kaset coba bocol iki elek tenan iki. Ganti-ganti lagune aja kuwi. Wong oh, lagune ya ngono kok. Ngandung melahirkan menyusui. kok nyekel kene iki lho. Artikel kene ora entuk. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Sira lahir ana donya orang gawa apa-apa orang ngerti apa-apa mbok ya doro mangsanana sejatine manungsa apas lan ina alal kafi salatullah ala safi salamullah bimbingi ini kalista inal bawah Yuk ngantuk yuk. Orang ngantuk-ngantuk sampean kita. Wah. Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Bagusana wong tuwa loro. Iki lho wong sing bakal mulya. Lho Nabiullah Ibrahim alaihi salam niku napa kirang cedhake? nang Allah Masya Allah pangkati Khalilullah kekasih pun Gusi Allah iku ngantek ya Allah dipunuji coba ngantek kon nyembelih pun kiyambak lain tungok Nabiullah Ibrahim niku mboten jaluk perno perno, dungane pripun Rabbi habli minan salihin karepmu Allah karepmu ora karepmu wis ora dikecek malaikat rasa-rasakno anjen tak gawe angel gen ramune kuwi anjen anto nyuwune donga niku mboten kepengin duwe anak sugih mboten ora kepengin duwe anak pinter orang sing disuwuni jaluke anak soleh nek soleh mesti pinter nek pinter durung mesti soleh nggih napa mboten mula niki dongane mula termasuk Mbah Haji Kondi kondunya bakal ning akhirat kula jenengan bakal nututi ana lagu jenenge pangkur merga wis saya tambah umur bakal cedhak ngalam kubur iki mengkono lagu jenenge megat roh megat niku putus roh kuwi nyawa ora ana wong mlungsungi ana lagu jenenge pucung taweng dhuwur tengah karo ngisor setorno ning kuburan gawa ning pasar ora ana sing kenyang lho Kamala antamu mutuhu wa badiru bi amali salihati kamala antusgilu Barna kabrahu kabla ayat akulahu tobat Sak durunge sira sedak ngamalo kesaenan sadurunge datang kesempitan bangunan kuburanmu sadurunge sira padha mlebu as-shalatul jamaah Kiraatul Quran sedekah jariah anake sing soleh lan ten anak soleh masa Allah Mbok nganti ireng batu iki paloni legane ati, muncat idune lewuri dan ngoser-ngoser. Ora karuan. Anake kok bencoleng ngombe gak sida munggah swarga gecek ndase ning neraka. Ning wong tuane jase ireng anake ganteng. Tangko ger ngundang wong pirang-pirang. Panganan didumne kanggo minangka dados sedekah teka Nopo ingkang jenengan kula waos kirimaken dateng simbah. Masya Allah rodoh min riadil jannah. Amin amin Allahumma. Sing jenengan pikir kiro kiro kulon jenengan iso duwe anak ngeten iki iso ngekholi apa ora niki penting monggo. Bapak bertanggung jawab atas glegekan saudara-saudara. Ajaib pedes tok ora ana gulane pedese Iya, kok urung kok, apa piye tak wedhuse ra karuan kok piye. Gen mantep kok ya iya iya iya. Jas jas wis. Hun wis pokoke mencret ya ben ini, kowe ini komplit terakaran ya Allah. moga moga do kaji amin Allahumma. Iki monggo alon-alon kula kan Kanjeng Sunan Kalijaga niku gawe lagu jenenge Macapat. Wacanen perkara papat. Quran hadis ijma kias babatono paculono ditinggali pacul perkara papat aja ngantek ucul ikan jeng sunan kali jogo niku nek dakwah mung sepele kulon jenengan boten paham filosofi ini kerawitan itu sama tembung keruwetan ruwet itu ben ucul piye bende jenenge kempul kempul itu karpe wong wong ben podo gelem kumpul pojok kono kono ngumpul dari siji Sause kumpul pripun ditabuh gong karepe dipun jak jagok. Oh, jagok sing tak jagoke napa? Saron nika. Neng neng neng neng neng neng nong nong nong niku saron. Saron niku artine barang sakloron. pakem pokok niku perkara loro, Quran kelawan hadis. dikuwati kelawan wacopat wacana perkara papat niku wau minangka dados sarana para lampita nguculi keruwetan dituthuk swarasane neng neng neng neng neng kandha meneng tapakur mikir oh iya ya sing dengen kok ya bener aku umurku saya tuwa pirang-pirang dosa Hmm, dina iki aku lek ndang cegur tawajuan lek cegura ya Allah jadi disafinata Ba'inal inal bahro amik dandanana praomu tembe la ana praomu segara kuwi jero ombake gedene ra karuan prau niku syariat kula jenengan ayo sahadat dipun kuati kelawan dikir posone dipun tembeli tarwiyah arafah poso Ya Allah Gusti, apa meneh kok sunat-sunat nglakonana. Wong Ramadan wi alesane ana-ana, setahun mangan sak lempoe gayem sak kebak wetenge. Mung selapan sewulan Ramadan kon posono mah wetenge ora kuat ngempet rokoke eh, gayane bengi entono melu mangan saru karo anak bojone. Esuk-esuk mlebu warung, eh wedhus gendandul ketok sikile. Mulih tekan omah gayane ya ida itu, ida itu ya. Eh, eh, cerita telora masa. Ramadan sanga likur dina le mukah 18 setengah njajal ta. Ya Allah Gusti, monggo dipikir. Kurang nopo, kurang nopo kula panjenengan. Neng neng neng ayo do meneng, ayo do mikir, ayo do tafakur masyaallah. mikir nek kula jenengan neng neng neng neng bakal dadi ning ning iki wong iso atine bening iki piye carane supaya bening alladzina amanu wa taba ma inna qulubuhum bi dzikrillah mula ana laku jenenge sloko sloko eh lah paling salah kaya sloko sulukan fa wasalikun wa maslukun oh sloko lata sloko maslakon maslakon mislakon oh sloko sloka oh sloko oh, asline oh sloko oh, ora oh, usluk usluk malah usluku usluki piye usluku ngambano suku nuju golek ngilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu urip iki bakal maju entuk pangestu la iki dina muncrat kiai pirang-pirang gonta-ganti ngantek bosen golek kiai bingung lek golek kiai ya Allah ya ora ana pengunjunge padha jejer wadon jagung karepe dhewe ngobong congore ya Allah Gusti ngerti-ngerti kok jebul saya tuwa uripe ngerti-ngerti boyoke wis rasane ra karo gendhae nggih napa mboten Mbak usahane durung pati ana masyaallah niki monggo kali dipikir dipikir kali diangen-angen nek kula jenengan ning ning ning ning iki supaya atine dadi bening nek mikir kelawan dikir bakal dadi bening-bening atine akhire nang nang nang iso menang saka pangriduning setan setan pinter lek godho kula panjenengan masyaallah ning omah digodho ning dalan digodho ning pasar digodho ya Allah ning omah ke wegah nganggur jundur-undur petani dolali pedagang aran kadang sopir kocar kacir pegawai saenake dewi salat wis sakobri wiridan ngopo ora tau wiridan padahal mengko lebar yang jagong ya udut. Iki penting apa tambah mbok ditambahi subhanallah ping telu, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping telu dilakoni ibu Bu. Ora kok subhanallah ping telu, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33 ora ngono. Ya tasbih ki dubeno ngono lho yo. Ya Allah, sallu ala Muhammad. Yuk kanca-kanca wondo halisana pakone ulama anu prete dawuh kang mulya perkara ala padha sing kriyana anguti iku perlu tumrapon islam lanang lan wadon kanggo keutaman ing donya lan delahan kanggo donya akhirat Allahumma Apa lu ningkatno keimanan Allah ayo mas so ketinggalan mulya iku ora saka rupa uga bondo pangkat lan derajat nanging saka ilmu kantu ing prilaku kowe ora napa ngateni apa blok-blok kok malah mlongo wae gitu kok kaya iya kok kaya ora lho saiki udah ana udute iki piye aja. Ya, ya angel kok ya piye to iki lagune ya ya nggak tak boleh kelas bungo beres-beres kembali ke lab hal ono sing nganggo arti ngupengi wa taral malaikata hafina min haulil arsi yusabbihuna bihamdi rabbihim iki malaikat padha ngupengi aras ya, Gusti Allah Ar-Rahmanur Asis tawa Gusti Allah lenggah wonten aras malaikat ngupengi padha maos tasbih maos tahmid maos tahlil padha dzikir malaikat layak sunallah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun Gusti Allah niki rumoke mboten jamin swarga. Malaikat ora tau maksiat, ora tau nglakoni dosa, ora ana jaminan swarga, ngono ben dina maca istighfar dzikir saben dina. Ngupengi aras do maca tasbih. Lah kula jenengan menungso, menus-menus sing kakean dosa. Istighfar ping pira, dzikir ya Allah. niki monggo dipikir kali diangen-angen mulo anane haul niki ngulangi dikir maos tasbih haul setahun sepisan iling wong tua haul rumongso menungso tinitah jalmo sawanta oranono pikuatan gusti kang moho murah ingkang setuju paring berkah kabeh sehagawi ngibadah amin Allahumma Amin Allahumma Pengajian kewajiban kepada semua orang Lek dangan apa ngenteni apa Aku iki iso ngecono dewe Kepok sing nabok karepe dewe Sallallahu Rabbuna ala nuril mudin Muhammad al-Mustafa Sayyidul Mursalin Sayyidul Mursalin tenan apa derek? Ya Allah Gusti, impor empun yai cocok kowe. Boloku kowe. Empun yai donga, sumpah aku malah cocok kowe kok. Empun jam pira niki? Jam 09. Kuwi jamu bosok nih sukini. Ora ana batune kok mbok nggo mati ngono kok. Niki mengke ngantos jam pinten, Bu? Jam kali? Wong wedok kok ijen jaluk, wong lanang kok wis lemes, ora iso kembali ke lab. Iki sing bakal dadi pepadang kuburan. Piye piye. Woyo-woyo mengko ta wis Siji anak soleh. Loro Quran. Allahumma. Lenek mong Quran cukup ning dhuwur lemari gawe pajangan kok. Uang tak takdim Quran, hormat Quran, ngurumat Quran, ngerti Quran. Masya Allah. nyapa hati dunia akhirat. Boten badhe melarat wong sing wong ahli Quran. Amin Allahumma. Umpama kadang kacoba donya iki jelas akhirate cetok. Lah wong sakniki bocah anak ora do kenal Quran, zaman cilikan kula. Kan taslim kula niku sak kelas. awit cilik ngene iki anggere magrib niku sak kamar bolone kula niku antri kroyokan golek nggo disikan kok diwalahi urung ana listrik uflik niku lho uflik nah cara mriki napa sentir lengone potro sing dipikir karo mangsa meja iki diadepi karo yai karo noplike ngene iki ya Allah bapak tabe bakas robi tanjo matur rondo maru babi turun ngono ki asar wis disik-disikan kok glendon kok. Nggih napa mboten? Lah cah saiki waya magrib ora kok maca Quran kok. Yang udah bobok belum ya? SMS lagi ngapain yang status tak isine kok piye ngisi status bontah ganti la ilaha illallah aku ndak bisa tidur bayangkan dapurmu yang ku tunggu di perapatan saya. Wah, saya artinya setan. Wah, montor setater boncengan. Wah, janjian lanang wedok boncengan ceklan buang kan kenceng ora karuan. Rodok wengi iso golek panggonan lah kok iso tilik-tilikan. Wekmu kok ora padha ya, Dik. Heeh, iki Mas, gone sampean kok ana antenane ya, Mas. La ilaha illallah, astagfirullah. Ku cah iki ngene iki dadi cah iki la ilaha. Cacing iki kok koyo ngene iki lho. iki peteng-petengan bocah sing wedok lha aku ora dhewe wong kula niku ning ratan kok bendina kok wingi niku lho malam minggunan ya Allah Gusti montor ning dijagrakno sing wedok ning boncengan sing lanang ngadeg terus nyambi ra karwan remat remet nyekel jempol terus kentol bar kempol terus kempol bal kempol terus nyekeli tangan setrum karo setan ndret ndret ndret ndret empon Ya Allah Gusti, rayuan mulai memabukkan lan tawon liya sing tandamani nang dunya seklian nerika seklian nerika dilaga liya tabuh ya iki. Iya. Binaru tang mau. Iki ora tabuhan iki. Pokok tak tabuh ya iki. Iya. Jas-jas ya iya. Masya Allah Gusti. Ngene wong tuwa arep ning swarga. La ilaha illallah. Anak do ben saleh kaya ngene. Ora do kenal Quran beda kok anak do maca Quran wayang magrib. Ya Allah Gusti, deres Quran sifat tahlilan maca yasin maca ar-rahman la ilaha illallah omahe mburep koyo, bintang kuwadang bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang menari ke sana podo malaikat sing langit-langit kono kae weruh omah ana waosan Quran malaikate penasaran buru padang malaikate dolan gawe rezeki gampang kredit-kredit iso nyaur utang Allahumma maca Quran raketan ayat rong ayat aku ora iso maca ya mbon ora apa-apa sak iso-isone mbah surat ikhlas niku nggih padha wae Quran kul huwallah mbah saged to mbah kul huwallah kul huwallah iki mbah kul huwallah iki mbah ping 100000 lho sapa maca surat ikhlas ping 100000 iku padha karo pidak kubro nebus dosa haram ning rokok, kul huwallah nggih mbah nggih Kul wawah kita? Pak. Kul Di Diwaca kok sedino satu mboten. Mboten sedina sedino Sedina sedino, rongatus rongatus di kelompok ake, Kul wawah nggih, Niki besok gawe dikandhani lah. lu kim mbiyen sampan kok bakal yo ini kita kandani? kandhani. Nek sampan ijen nom ngene Niki kulwawah nun seubah Moco surat ikhlas sepisan Niku ganjarannya podo karo moco Quran 10 juz Moco surat ikhlas pengkali Podo karo rong puluh juz Moco surat ikhlas pengtiga Kulwawah Niku podo karo katam telung puluh juz Kagu sing gendeng kulwawah Niki nun dikandani Mulai sesuk, Wayah maghrib tipi pak pengumuman wayah maghrib TV setuju maghrib maghrib ndelok TV beleken matamu lu sampean ora percaya dolan gen kula iki takok Kang Taslim tanggaku sampean ora percaya dolan ning nggonku wayah maghrib tanggaku ora ono sing ndelok TV mergo tanggaku wonge rondo-rondo tuwa ora duwe TV mati orang duwe kok niki monggo Pokoknya angger kulon jenengan ahli Quran. Neng kuburan padang. Amin Allahumma. Sing nomor telu sedekah. Pak Kohar, sendarang jenengan sedekah kene dikirim ke kare bapak kanggo Mbah. Siji, rezek bodoni, Loro dilebur dosane. Telu tulak balak poncoboyo penyakit waras awake. Papat seneng sing rasake semene pengajen nek ramene kaya ngene. Nampet tuyuh ora krasa dikempit wae. <laughs> Aku ngerti kok sampean nginangene nginangene aku ngerti. Yakin kowe ngempet tuyuh yo. Dipiye iki? Iki. Wonge lemu lek guyu engkuk engkuk engkuk. Engkuk engkuk engkuk. <laughs> Ha ngempet tuyuh ora kuat engkuk engkuk seri. Engkuk engkuk seri. <laughs> Tangi-tangi lek kopo apa tenan. lima duit sing jenengan colke niki ngidi joli dene Gusti Allah saya kathah saya turah saya berkah Allahumma mula putra wayah saking Mbah Kondi pokoke aja kendat-kendat dilanjutke nepi ping 3 dilanjutno 3 niki jasad nyawa ngamal ya menungso niki jasad kembali cacing nyawa kembali Gusti Allah mung ngamal sing digawa ngamal sing digawa nek muni pewayangan Wah iki engko nek tekan wayang ora wayang ora. Iki ora goro-goro kok ngirit to iki kok. Mboten apa-apa. Selalu ala Muhammad. Niki monggo pelan-pelan. Iki nek tekan wayang dawa mengke mangkean. Ora apa-apa. Seneng dawa sampean iki. Ngene kok iki. Wayang niku artine wajib sembahyang. Uripe ana ing gedebok pisang-pisang pindane tiyang gesang. Iki wong urip ning Arcapada, urip ning dhuwur gedhang tebok pisan maksude, deblok kuwi menungso kon tiru kaya dene deblok pisan. Diceblokno ngendi mesti tukul, ora bakal ngletak mati nek urung tunas-tunas anak nuwun buah sing dipangan enak. Niku jenenge gedebok pisan. Nggih, Mas. dipangan sause madang jenenge gedang ya kaya ngono kuwi menungsa ning ngendi-ngendi tiba aweh keberkahan gawe senenge wong pirang-pirang umpama ngantek mati mesti ditangisi digetoni wong pirang-pirang tandurane kebecian Allahumma sause kedebok pisang niku wau ning kono ana petingan wayang sing tengen karo kiwa ya kuwi gambare menungsa ana ing ngarep padha gambar kiwa rombongane Kurawa buta-buta. Mbah Kulo apa, Mbah? <laughs> Iki monggo Mbah, muga-muga Husnul Khotimah panjang umur sehat waras waras amin Allahumma. Mbur kesane Mbah tem mriki, mawon, sing penting iki kok. Lah nggih iki sing ditandhapake kok, kene-kene wae. Ben wis ben kene wae. Panjang umur wis nang kene wae. Wis sing penting iki kok bisa. Sing ditanggapake kok bisa. Ayo Mak, piye Pak? Nganu. Mayarku ya. Dijunjung, dijunjung, dijunjung. Ya apa Mak, ya apa Mak. Sehat panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Gendong Mak. Mbah, baik tuntun-tuntun baik. Nah, kenapa napa pokoke kaset iku jebot dol wong iki ya. Awang kula niku bendina ngaji ngeten iki ora tau awet cilik ngantek seneki digawakake Ada elingo dulur sedaya dan mindak nobren tai agama Ada dulur sedaya dan mindak nobren tai agama supaya bejo ana ing dunya ning akhirate dikantos في كندا سركا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد وتراني يا رسول الله سلام عليك يا Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Lha iku sak umur make kula. Dadi ngeten niki sing kula sayang wong tuwa-tuwa sehat, waras, ngoten nggih. Amin Allahumma. Niku wong tuwa tak gambarno kaya dene Quran amoh. Senajan diwaca rapati cetha, arep gua ora kena. Carane disingkirno kok kene dhuwur lemari. Wong tuwa ya ngono. Diwaca wis ora pati cetha, nek omongan nyerekno <laughs> iki ora kena terus ditendang diguwak digokke ning dhuwur lemari panggonan sing suci sing lenggah kepenak ora bakal melarat anak amin Allahumma bon kembali ke lab kalau wau masalah sedekah dicicil ana donya 5 dicicil ning donya sing besok sedekah niku 5 benjang wonten akhirat siji ndadekake tanpa hisapan ada fulus mulus tanpa fulus mangfus pokoknya akeh sedekah malaikat ora kakan takok mlebu wong kakan sedekah Allahumma nomor loro sedekah niku besok diblekno nggone timbangan kabecikan Nomor telu, iki besok jadi tumpaan kendaraan wat sirotol mustaqim. Nomor papat, sedekah dadi payung ning ora-ora maksar. Nomor lima, sedekah niku besok digawekno omah inten mutiara ana ing suarga Allahumma. Mula bejo cilaka niku Kanjeng Sunan Kalijaga gawe lelakonan. Kala wau nek urip golek duit, iku gawe dolanan, gawe lagu. lagune ketok sepele coblak coblak soang-soang, suang ngeteng lenter, mambuka, ketundung kudel pak kemoli rak lirik copong guyu dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong eleng tak eleng tak eleng betul sing dadi bocahin jengking sing dadi bocahe jenting maksude kula jenengan dadi menungso mbok udeng udengan dasmu. kabaret bintang jenderal pangkatmu wong kowe dadi menungso hukumi wajib jengking jengking tur eling eling orang jengking ora kena eling tanpa jengking ora kena jengking ora eling ora sampurna ayo mbah jengking ora kok le sing penting aku eling diwajeng kancing ing pedang-pedang nek ora eling ora penting. Lah salate piye? Sing penting tak yo tak eling-eling tak batin ngono kok lek lah salat kok mung dibatin. Oleh iso ngerti salat iku tanda anil fahsa wal mungkar, sembahyang dadi tenang, iku carane pripun? Nek mung mbok batin, tak contohake ngene. Kopi cilik kuwi legi apa ora? Nek mbok pentelengi tak batin ora bakal ngerti. Carane buka tutupe, cekel gelase, cedak nang contonge. Kepahitan kurang gula ini Kayak ngerti. lu nyun sewu. lu contoh. Lah nek mung salat mbok batin tok ngerti nek pipah apa legi. Nggih napa mboten? duwe bojo diudoni kok kene ngarepan terus dipentelengi dibatin tok lha apa ya iso meteng lho lho nggih napa Lho salat kok mung mbok batin tok iki lho. Ya kudu jengking ya kudu eling. Allahumma dene nek wis kowe jengking duit niku aja dadi penyakit singkatan duit D U W I T doa usaha wirid dan iman takwa doa tangane dilir dadep mau mendhuwur kok gegeri kancane mbok menawa ana malaikat andum duit temenan tok tangan dilir kabeh ana malaikat nyekel watu akeh coblak coblak suwang nggih ta suwang niku anting-anting emas inten mutiara duit niku rak mubeng ta niku gentenannya kata anting-anting bosen didol tuku kancane nggih napa mboten duit yo gentenan yo kasmira tuku ngene kamdana kamdana ngene siti siti ngene sukini sukini ngene seri seri ngene sumimah gentenan duit gentenan omah gentenan karo anake omahe Pak Mbah Kondi digenteni Kang Kowe Kangkong ngar genteni anake. Eh oh, oh, loko paksa tambak gentenan, lurah gentenan, kiai gentenan. Ora ana sing ora gentenan, bojowe gentenan. Lho, kae pegatan genteni karo iki iya apa ora? Dadi kandhani kok. Ora ana sing ora gentenan. Dono niki muter gentenan. suwenge teng kelenter duwite ku diler angger gelem karokah barokah gelem polah obarak yo entuk berkah lah iki dina ora gelem polah kepengin entuk berkah ora gelem nyambut gawe kepengin entuk kaya gedhe ning diplayune ngapusi kan saiki jajah negara mboten nangge bedil brem teng mboten nganggo aki kepinteran rupiah dijajah ora ana regane iki dina 14700 ndek esuk mau yo Orang regane rupiah. Buta-buta luar negeri gawe geger kayangan Jonggring Saloko. Buta mandala tata kaki wisaya indriyaksa sora maroto. Oh. Paono kono marakono samirono lan ora Ponco bayu Konco bayune ya jan aku lengane mo. Oh. Eh, lagi iki nek wayang tenanan iki ngiret to. Iki sing goro gara asli, apa ah, palsu ora ini Iki ora tak entoke oh, pancen wong ora ana wayange. Ati karep bener cepet kok her. Sallallahu Muhammad. buta gawe geger kayangan jungring saloka dewa-dewa do edan meja kursi nggo bal-balan ana sing jotos-jotosan nggih mboten jago to lempah urung dadi janji-janji bareng dadi eh, prat Begini apa deh? Nek ngene iki yang lesot emper kiai bareng dadi lali. Biasa ngono kuwi. Ya Allah Gusti, bumi suwe-suwe keder, wong edo pinter, Ning ora do bener, anak-anak itu ngombe komer pakne dan nomer. Kon ora keder, wis keder terus horeg, menungsane padha umek, sing dhuwur do mangan wareg, ngisor kelepek-kelepek, Sing tuwa saiki wis do ampek, ambekane do sesek, mikirke anake do narkoba ngombe nanti do klethek-klethek. Anake wedok ya do ndablek. Pocicilane ora mandek-mandek. Senengane nek dimek-mek. lebar dimak-mak weteng rasane mbunek-mbunek sego mlebu rasane nek jebul jero ana jabang bayi sak ulek-ulek mbuh sapa sing udak utek gara ora <laughs> ya Allah Gusti gara kita gentuk-gentuk gentuk-gentuk ora pas ngono kok kuwi ora apa-apa daripada ora tau Oh, dilatih kurang-kurang dina kok lali ya iki lho. Engko iso pas lomba Jawa Tengah kuwi ngono, wedhung bungo ya engko tak menangake. Iki jurune aku kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki monggo pelan-pelan ya Allah Gusti. Nggih. Jago to lempo sampean delok to. Pabrik pinggir dalan ki sing duwe sapa buta luar negeri. Rakyat Indonesia ngemis ning negarane dhewe. Sumber minyak apa kurang gede? kula dalu ngaji wonten Ponorogo, Bojonegoro kula wangsule ka Ponorogo metu ngrawu ngawi Bojonegoro terus ngaji ning gone Kanjeng Sunan Muria Khol. Kula ning niku ngaji teng dhuwur gunung Bojonegoro sumbre minyak niku sandek selange gedhe sing olah sapa buta luar negeri. In, rakyat Indonesia mung dadi satpam. Nggih nggih nggih nggih. Kere. menyake dhewe didol karo awake dhewe mundak regane lho ning gone Mekah niku solar sak real entuk 6 liter berarti sak per liter 600 rupiah ning kene 8000 BBM kok mundak kabeh rego-rego mundak gula mundak mula kopi pahit Ya Allah Gusti Isah iki yaine. Mbok nek jeruk iki iki kaya piye iki ta iki. Ya Allah Gusti, sembarang mundak ndok, mundak daging, mundak susu. Ora nek susu tetep ning kene yo. Ah susu mundak ning kene iki nek kemi apa ngene. Iki dina sing medun mung kathok tok iki lho. Lho nggih napa boten? Ya Allah Gusti, niki Padahal monggo kurang nopo. Bumi nandur pari, iso nempur kacang ijo, nggo bubur, kapuk, nggo bantal kasur. Mbakone apik gawe rokok, nek elek ya digawe susur. Angger gelem syukur uripe makmur menungso do kufur. Musibah lor kidul, wingi kula ngaji Agustusan halal bihalal ning gone Porong Sidoarjo Jawa Timur. Ya Allah Gusti arep mundu ora ana sing enak, bacin kabeh banyune. nggawa aku dhewe aku kok piye nggih mun ilang desane niku dalam rangka syukuran apa niku 17an ngundang pengajian ya Allah Gusti winganane ning gone Banjar negara ana sing anjur gununge jungkur kelon langsung dikubur menungsane do kubur apa kurang apa bumine gembili sak kendi-kendi ganyong sak gentong-gentong tewel sak gudel-gudel nggih kok Wana sapa wortel tomat boncis kentang sawi kol tukul kabeh. Wingi kok kula digawani kentang sasa kok yo. Alhamdulillah yai nandur kentang. Sakit damel tumbas katok. Mangke semangsa-mangsa katok suwek kentange metu kena digawe tuku. Lho lak pikiranmu ngeres ngono kowe kok. Sampe delok tangane kiai nandur kentang. Temen iki Bu, delok Bu. Temen iki tangane delok. Nandur kentang temen iki. Gawe tuku katok. Katok ini gini semongso-mongso katoke suwek kentange metu. Kentang sing ngene iki lho. Lho nandur kentang tak, yo metu kentang to yo. Nah sing temri kene lho. Tapi keramu kentang sing jero katok. Ra ketang nyoblek-nyoblek nopo. tanpa duit ora iso mambu ketundung gudel gudel ki anak sampean cilik lho mambu duit seneng nggih lha mbeten nangis gulung kuming tungi rong pulau kelakep meneng rasi do nangis mak tuku bakso sing ana pentole pak e ngaso ketok kon jaba lo lo lo lo kan lawange mengo pak e ngaso ketok kon jaba pikiranmu ngeres kak yuk kan lawangi mengo pak ngaso ketok konjobe oh konjobe tak angen aku tekondi apa meneh kok pak Gemo, pak niku gerang gaplok tua lirak lirik ini orang bit mata hijau kok kaya dumpiro tompo kaya dumpiro tompo kaya jos piro dadi piro harum piro kabe duwite ditompo wayah nyoblos lungo orang-orang Pak Gemo, Pak Gemo. Ya Allah Gusti, sapa guyu ndelik korupsi pirang-pirang miliar kecekel KPK, kecelek polisi disoting ning TV, ya isih guyang-guyu kentir kuwi. Aja soting kok. Ya. Ya Allah Gusti, akhirnya sirpong delik. Mangkana yuridul hayatan dunia Uzinataha nuwafi ilahan أعملهم فيها وهم فيها لا يبخسون kene jos kowe ora tau muni gah aku ngerti kono kok kene semangat kabeh kok piye mun ngantos apa dereng iki sugih-sugih kene kowe muni sembuanter ngono lho yo Senguyong gun kaya ngono ya Allah Gusti. Sapa sing golek donya numpuk bondo ning akhirat ora dipikirno kaji ora nindakno alesane ana-ana. Ayo yo kaji. Alah sok nek anakku sudah mentas, lho kok anakmu kejegur kali. Akhirat ora mbok pikirno, besok minggune akhirat kosong kopong ora entuk bagian napa-napa nak undu bilangin. La ilaha illallah Astagfirullahal Ada eh ini sawan pikir Eh sedulur ngerten ana uritira anandunya sasembrana ajane kaneka kabeh ngamal ditakokna mboten enten sing ora ditakoki yen wis seda ora gawap kanda dunia tinggalonga longa yen ning kubur ora duwe bala tanpa kan anak soleh solehah Allahumma ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anhar, khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin Allahumma Muga-muga kita sedaya besok klebet kumpul wonten swarganipun Gusti. manuk gagak noto luceng jenengan dangak suwe-suwe yo kemeng yo wagi bakul rambak dene kurang marem sok ngundang kiambak gelem yo semene ora gelem yo semene pun ngantuk napa derek <laughs> intine kala wau gonjang ganjingin donya sapa sing iso genahno lae Lai, megegek ugek ugek sak julita mel mel eh, kopi pahit ganti jahe tole nolo garing kulama petro dalem mo bagong atuh eh, eh, tae le iki lir kadya jagat wis gunjang ganjing lae-lae la ilaha il begegek kuwi kenceng ugek-ugek kuwi pola nek kono kenceng kowe pola yo kasmirah senajan gunjang ganjing pola ing donya sing kenceng legone lan agama ah ora gomo kocar kacir urip ora bakal kocar kacir nek akale mikir atine zikir Allahumma sak dulito aja ngantek lali dulit ping limo ashadu ala ilaha il isa urip kepenak ora bakal ngayak-ngayak eh subuh imani tangguh panen po akal dadi woh luhur uripe makmur ngantek besok ning alam kubur asar nyegah nai mungkar urip ora bakal kesasar maghrib mumpung isih urip ngibadah sing tertib Allahumma mel mel eh, kowe kena mangan ngombe apa-apa ning manganmu kanggo nyambung urip-uripmu kanggo nyembah nang Allah iya kana butu wa iya kanas inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wong sing padha istighfar, wong sing padha dzikir, wong sing kala wau gedekan kaya ngopo, belem gelem tobat nyoto panggonan swarga. Mili-mili banyune diombe bakal ora bakal ngelak salawase sing apik tindake ning ngarsa padha bejo donya akhirat kumpul swarga. Allahumma astagfirullah Rabbana astaghfirullah minal rabbisik Rasulullah ya Syabdul Qadir Waliullah Astagfirullahaladzim Innallah ghafurur rahim Ya Allah Allah maghfir lana dzunubana wali dina wali masyaikhina ya Allah. Kadang dosa sembrono pepeko saben dina nyuwun ngapura nyuwun sudu. Pengajian namung gojekan nyuwun ngapura ya Allah. Menawi panjenengan boten ngapura kapitunan rugi tuna kita sedaya ya Allah maghfir lana dzunubana wali wali wali wali wali limuallimina ya Allah. Allahumma ftah qulubana futuka larifin rabbiyatna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an barakan taiban piwasilati nabi wa rasulika wa auliyaika ya Allah Habibil Mustafa Kanjeng Sultan Abdul Qadir Jalil aulia Il Isatul Jawiyah ahli Korea Bongo biwasilati bahasi kondi hasil maqsidul hajah pak kogarasa keluargi hasil maqsidul jamaah fi di dunia dunia wal akhirah barokah ilmina barokah rizkina barokah umurina Allah ma yasir latu asir dalika ala Allah yasir Allahumma ya yasra kulli asir yasir lana kulla asir fa inna taysra asir alaika yasir Allahumma ya man la yahtaju lal bayani wa tafsir ma itasna ilaika katsir ya nikmal maula wa nikman nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir salimna min adabi sa'ir wa adkhilna al-jannata ala sarir sabatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah wa maj'al auladana wa talamidana wa ahlana al-ilmi al-Qur'an bi ta'dila bi ta'dil Rasulillah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama Latim nabi bil imani wal islam lana istiqamah min ali badi mujam amin ali husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abra ya Allah ya azza ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedhik muga-muga den barokah. Lepat nyuwun pangapunten sak kathah sugeng kondur, sehat panjang umur. Wallahul mafiq ila aqwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.